ما دوران که پیرامی پیرانی مرتب و رفته که خرچم شانی چون روچی نبی چون سال چون هفته دل او سندوم واقعی چون ای روچان وقت چون زگل روزگان جهان یک بری زنده که ارزید رنگ سرچند سرچنگل اما دابان به گوشیا اما لیوان وازیا اما چوبی یا دل او سندوم واقعی فراگهیدمان پس توبهمان نازگر چنانینا هما دهران خداوند هما دوران شکردنجی رفتی ما پده بودی که چوب و پردن بولان پداگهدیم پداگهدیم پداگهدیم هما بیبی و آهشان هما لنجی شب دان دروش هما بربان بزیروشک اما دستور از زوری اما برزی با خونتان گلی مچان و آگاهان زرعی سوس نیماز اون را جوپر ذاتان پدایتی پدایتی پدایتی ترونی نام گوشی و واشقا از این پولو اما نامند و پرزونت این ریشینه و آگاهان اما شیران و شیران جان اما پوکار و کیگان جان اما سالان و هرگاهی منای دوست خدا گفتی جنک حلوا و میگاهان درنگ و آجران و او بادام و هندیان شکرکامی و زنگاروش مرا یاد مرا دوست که میچیجک و آچردان سیه رنگی پادگان و آچرجوش و زندان خدا گفتی خدا گفتی خدا گفتی هوا کافار و اشرافان هوا کافار که من نشید جتین کسا و اسمان که جتین چاچا در دوری هوا کافار جتین پادوش تنیم و سج آثار و بار رفت شده ماهان مرا جستان من پسته بیای شامنی زاده که هندت با چیشان تماه افت همسر نیم بیای شامنی چیران با چاه و چهیم تنبا بیای شامنی زنبا منی کالان من جستان در و اشتو منی اوپا منش بیاد و پگیری com mais sofrimento do que o mais sofrimento do que o que se foi, que tem que gritar, que mais tempo tem uma coisa, tem um dia que a lá, porque corpo um rosto, é um dia que a lá, do que a tem que ter dor, se não tem, se ele não tem, se ele não tem, se ele não tem, se ele não Nell'Eterno snellongia inserita sul profeta Alhamdulillah پاچه نمیرونجا مرا دو بیدن آدامنی عزت چپن بازد چه چپن سیابت رحبت بنازی آب منا بکنی بنازی آب منی چیرد که اسون دادن اما چیپر و آب و چکروکی مادیان زردی روز گنبان و چی چیپاران چون پاچیتن بله بچی تگل وارتک همین مردم آباره منارشیان بودن همین هنگام شیش نیزه گواز دلان مرا باز زندنن بانو چو آوردان شیران فروب شدن فدا بیهدیم فدا بیهدیم فدا بیهدیم اما برمه به سه و پر و شیشنگان اما چاپان و قاروسان دوار دهر و آوازان گران چاپی و آسفت منا دوست فدا بیهدیم فدا بیهدیم اما به جان بر جانی اما دوران keimanan. Jadi buluh mudrinan telah بلو مودی buluh mudi wujudinan pada yahdi pada yahdi pada اما مردین مردینا فداگهی اما مردین اما مهمان میار جلت اصلا موافق این ملکه یعنی قربان در ارواح جانم مهم این گلزه ماتا و